Եթե ամեն օր մարդիկ միմյանց բարության գոնը մեկյուլե փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Ողջունում ենք Արցախի հանրային ռադիոյի մշտական ու նոր ընկերներին։ Եթերում բարև մարդաստո հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Օրվա առաջին հյուրս դերասան է, սակայն այս մասնագիտությունը նրա մանկական երազանքը չէր։ Թատերարվեստի բնագավառում նա հայտնվել է հասուն տարիքում եւ Ուհայի ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի կազմում բարբերաբար ելույթների շնորհիվ։ Թիմի ավակ Տիգրան Գալստյանը խոստովանում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներում իրենց ելույթները ինչքան սպասված, այնքան էլ պատասխանատու էին, քանի որ երկիր ներկայացնելը, այն էլ մեր հարևան պետության ճնշումների փորձերի պայմաններում այնքան էլ հեշտ չէ։ Սակայն գրանցած հաջողությունները գալիս են ապացուցելու, որ հումորը խոչընդոտներ հաղթահարելու լավագույն ձևերից է։ Տիգրան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, ուրախ ենք ձեզ ողջունել եւ կցանկանայի որոշակի պատմեք դերասանի մասնագիտության մասին ձեր աչքերով, այսինքն ինչպես ստացվեց, որ դերասան դարձաք, ինչպես ստացվեց, որ հենց Ուհայի թիմում ընդգրկվեցիք։ Գիտենք, որ թիմը բազմաթիվ հետաքրքիր ելույթներ է ունեցել, հաղթանակներ է ունեցել, գուցե խնդիրներ են ցակել ինչ որտեղ թիմերի հետ կապված մեր հարեմ հարևան պետությունների։ Իրականում ես ընդհանրապես չէի պատկերացնում, որ կարող միավորգա որ ես աշխատեմ թատրոնում, դա սկսվեց ուսանողական տարիներից, ուսանողական գարուններում մասնակցելուց եւ այլ միջոցառումներից։ Ստեփանակերտում հումորային ինչ-որ ծրագրեր էինք անում, ակումբային եւ այլ համերգներ։ Դրանից հետո ստեղծեցինք խումբ, Այն ժամանակ խումբը կոչվում էր Արցախի հավաքական։ Հրավեր ստացանք Սոչից եւ գնացինք, այնուհետեւ առաջի տարին մասնակցեցինք Ստավրոպոլում Կովկասի լիգա էր կոչվում եւ հասանք մինչեւ ֆինալ, այնտեղ երրորդ տեղ գրավեցինք, դա մեր համար շատ մեծ առաջադիմություն էր, որտեղ առաջի տարին ենք խաղում ընդհանրապես ուրիշ երկրում, ուրիշ մտածելակերպով մարդկանց համար ենք կատակում։ Դրանից հետո ընդունվեցի աշխատանքի որպես դերասան, որպես դերասան աշխատել իմ համար Հիմա էլ ամեն օր փորձերին սովորում եմ։ Մնացած դերասանները գնացել սովորել են 4-5 տարի դերասանի վարպետություն եւ այլն։ Հիմա կարելի ասած պրակտիկորեն ես հիմա սովորում եմ։ Ընթացքում եք սովորում։ Հա, ընթացքում ամեն օր փորձին ռեժիսորի խորհրդից կամ դերասանից տեսնելով ինչ որ բան, հա, հիմա նորմալ ստացվում, հա։ Իսկ Գավենով Ստավրոպոլից հետո նորից գնացինք Սոչի, Սոչին ամեն տարի կավանչիկները միշտ հավաքվում են։ Սոչից հետո ընկեցինք ավելի բարձր լիգայում, այսինքն երկու պլանկայով առաջ գնացինք, խաղացինք Կրասնոդարի կենտրոն կանոնական լիգայում, այնուհետև այնտեղ են հաջողից հասնում մինչև ֆինալ։ Մի տարվա ընթացքում 4-5 խաղ խաղում են։ Մի խաղում լինում է 1 կոնկուրս կամ 3 Գնացինք նորից Սոչի, Սոչից հետո Արստարի արդեն մենք գնացինք Մոսկվա, այնտեղ կայացավ Մոսկվա եւ մինչ Մոսկովյան լիգաների փառատոն, այսինքն Մոսկվայում կա թե չեմ սխալվում 4-ից 5 լիգա, կա կենտրոնական լիգա եւ ուսանողական լիգա, ուսանողական լիգա երկրորդ եւ այլն։ Մենք նպատակ ունենք դասնել կենտրոնական լիգա, որը ամենաբարձրն է եւ շատ կարգով, այսինքն կավայնի մեջ մարդիկ գիտեն, որ ինքը շատ ուժեղ լիգա է եւ կարելի ասած վերջին քայլն է դեպի հերոստատեսային լիգա մտնել, այսինքն օրտե, օրտեմ էլ երկու լիգա կա, վշի լիգան եւ պրեմիեր լիգան։ Տեղել խաղացինք այս ամսվա 16-ին մասնակցեցին փառատոնին։ Փառատոնը կանում էր 4 օրով 15, 16, 17, 18։ Խաղացին 16-ին եւ այդ օրվա 15 թիմերից լավագույն թիմ ճանաչվեցին եւ նույնիսկ իրենց ավանավորի կողմից ստացանք նաեւ նվեր եւ շատ լավ արձագանքներ ունեցանք մենք էլ չենք սպասում այդքան հաջողակ կլինենք։ Մտնոլորտը ինչպիսին է լինում, սովորաբար մեծ քաղաքներ են մասնակցում, գուցե ավելի փորձառու մասնակիցներով ներկայացնել մի փոքրիկ պետություն, ինչպես է լինում, ինչպես են ընդունում կամ հենց ձեզ համար ինչպիսին են լինում տպավորությունները։ Մեզ համար իհարկե կրկնակի դժվար է, օրինակ ռուս խաղացողների համար հեշտ է, որովհետև իրանք մտածում են ռուսերեն, խոսում են ռուսերեն եւ իհարկե ծանոթ են իրենց։ Օրինակ Մոսկվայի թիմը ծանոթ է Մոսկվայի ցանկացած ասած նույնիսկ խանութին որոկալի է կատակել կամ ինչ որ իրադարձությանը։ Կամ բնակչի մենտալիտետին։ Մենտալիտետին իհարկե ծանոթ։ Իսկ մենք հասկանալու պատճառով մտածում ենք հայերեն, մենք նույնիսկ հումոր գրելուց սկզբից մտածում ենք հայերեն կարա, սենց բան անելու, որտեղ մենք ռուսերեն։ Դանել իհարկե մենտալիտետը ընդհանրապես ուրիշ է։ Գնալուց առաջ նույնիսկ մոտ մի 15 օր առաջ արդեն սկսում ենք նորություններ հետևել կոնկրետ Մոսկվայի։ Ոչ թե Մոսկվայի, որտեղ պիտի գնանք, էլի հիմա քանի որ Մոսկվայում ենք, Մոսկվայի նորություններին ենք հետևում ինչքանով որ օրինակ իրանց հանդիսատեսի համար շատ հետաքրքիր է, եթե դու ուրիշ տեղից եկած, հենց կատակում ես, ես քաղաքի են նոր տեղ, օրինակ ինչ որ մեկը Անգլիայից օրինակ աստեր կատակի մեր պիտաչոկի մասին, մեր համար շատ հաճելի կլինի։ Նույնն էլ մենք են։ Դժվարությունները կարծիքով դրանք են մնացածը արդեն հնարամետության վրա։ Առհասարակ հումորի զգացումը ասում են փրկում է շատ հաճախ Հա։ Թեկուզ հանրապես կյանքում նկատի ունեմ։ Եղել է այնպես, որ դժվար իրավիճակում հենց հումորը փրկի։ Իհարկե, օգնում է, եթե ինչ-որ մի հատ դժվար իրավիճակ է, եթե փորձես դրան հումորով մոտենալ, շատ հեշտ կասնես, դու կաս հեշտ մոռանաս։ Ճիշտ է, ամեն բան չես կարող հումորով, բայց դե եթե հնարավորություն կա դու դրան հումորով մոտիկանաս, ինչով կտականես, անցնես, բանալի հեշտ է։ Թեկուզ միջանձնային հարաբերություններում, ասենք, հա, կոնֆլիկտային իրավիճակներում։ Հիմնականում մենք ոչ մի կոնֆլիկտի չէին ձգտում, բայց մեր հարևան պետությունը գիտեք, հիմա ինֆորմացիոն դաշտի վրա այդ պատերազմի վրա շատ ուժեղ գործ անում, կարելի ասած։ Երրորդ տարին ենք խաղում, երրորդ սեզոնն է սկսվում։ Ամեն գնալուց ամեն խաղում տարին մոտ 5-6 անգամ խաղում ենք։ Գրում են կազմակերպիչներին, որ թիմը չխաղա, որ իրաք մեզ է սեպարատիստներ են ասում։ Սեպարատիստ կիկավ, ինչ կտենց են ասում, միշտ մտնում են այդ բանը կա գրած, որ չխաղան իրանք շեֆ իրանց պետությունն է, իրանց իրավունք ունեն։ Իհարկե կավենի ղեկավարները հասկանում են, իրանք շատ լավ գիտեն, փորձում են շտկել։ Մեզ այդքան վնաս չի հասնում։ Մենք չենք բողոքում, անունը աղվացով էր, վերջի անգամ ավելորդ լավատությունը լացնելու համար, մեզ համար ավելի լավ է խարանք, հասնենք հերոստատեսային լիգա եւ այնտեղից հասկանալիա բոլորն եք իմանան որ մենք որտեղից ենք ազգությամբ եւ որտեղ ենք ապրում փոխեցինք Սվազբերգ առախ իսկ քաղաքը Երևան բզի կոտրենք այդ ավելուտ լարվածությունը եւ դրանով կարծիքով պիտի որ ավարտի երկու տարի խաղացինք երկու սեզոնում էլ հասանք մինչեւ ֆինալ արդեն երրորդն է ելի կփորձենք մինչեւ ֆինալ հասնի։ Հաջողվի ինչ որ մատ տեղ գրավել, արդեն բոնուս կլինի։ Թիմում կոնկրետ ինչ որ քանակի մարդիկ են, թե նորեկներ են լինում, փոխվում են անդամները։ Չէ, հիմա կոնկրետ քանակ չկա։ Հիմա բեմում հասարակությամբ 6 հոգի ենք, կա նաև թիմի ադմինիստրատոր, թիմի ղեկավար, թիմի երաշտական մասնապատասխանում միացնում է ֆոները։ Ու ճիշտ ասած բոլորս էլ գրում ենք։ 18-ից մինչև 30 տարեկան ունենք, 30-32 տարեկան։ Բոլորս էլ տարբեր բնակավարում ենք, ես թատրոնում ավետը այստեղի ջազ բենդի գեղարստական ղեկավարն է, ունենք գյուղնախարությունում աշխատող, ունենք դպրոցում աշխատող ուսան։ Այսինքն պարտադիր չի, որ մշակութային բնագավառից կամ Չէ, բոլորս էլ օրինակ թեկուզ գյուղնախարությունում աշխատողը ոչ էլ աշխատանքն դեն, ինչու մշակույթի հետ առնչություն ունեցել է։ Ամենալեփս մշակույթից հասկացող պարտադիր չէ այդ ոլորտը ներկայացնող։ Չէ, խնդիր չկա։ Եթե ինք համապատասխանի թիմին մշակույթի երկու հատ ուսանող ունենք, երկուսն էլ հիմա Երևանում կոնսերվատորիա են սովորում նոր անդամներ ընդունում եք բայց այս վերջի խաղին հա ունեցանք մեկ անդամ շատ հաջողակ էր ինքը շատ լավ երկող երաժիշտ մարդ էր պետք երկող նվագող մտանք նվական լավ երիտասարդ դա ինքն էլ պիտի որ հաջողվի ամեն ինչ Համենայն դեպս կարևորը անկախ հաղթանակներից իհարկե հաղթանակներն են կարևոր, բայց կարևորը որ երկիրն է ներկայացվում եւ ճանաչում են։ Երևի կարևորագույն այս պարագայում դա է։ Իհարկե, գնում են խաղերի ժողովրդում իշ անհամբեր սպասում են։ Անհանգստանում էր համար, այդ արդեն կրկնակի պատասխանատվություն է, պատասխանատվություն է գրում քո համար, առաջի հերթին, թիմի համար, այնուհետև արդեն երկրի համար։ Հաջողություններ ձեզ, անսպառ հումոր եւ որ ձեր դրական լիցքերով վարակեք հատկապես արցախցիներին ու բոլոր մյուս տեղերում, որտեղ որ լինում եք։ Շնորհակալություն։ Եթե դուք մեզ նոր եք միացել, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն է Ուհայի Արցախյան հարսանիք լեռներում թիմի ավակ Տիգրան Գալստյանը, եւ հաջողություն ու դրական լիցքեր մաղթելով բոլորին, առաջարկում եմ երաժշտական ընդմիջում։ Ռոպեներանց կվերադառնանք տաղավար։ մի լացիր երկնքի հետ ու մի բողոքիր քեզ չեն հասկանա երբեք մի փնտրիր ինձ այնտեղ որտեղ ես չկամ թե սրտում քո արևը Իմացիր, որ այցի եկար մտքները իմ կողքով անկան ես անստեր դարձած քո յետևից կգամ ես ուրիշ ցեղից եմ դու չես հասկանում երբ բացում է երկինքը ես քեզ եմ սպասում որտեղ ես չեմ լինի Ես ուրիշ ցեղից եմ դու չես հասկանում Քանի դեռ լացում է երկինքը չեմ անհետանում իսկ դու երբեք մի լացի երկնքի հետ չեն հասկանա երբեք մի փնտրիր ինձ այնտեղ որտեղ ես չկամ թե սրտում քո արև է իմացիր որ այցի եկա scelta te orem reine uans rebot im sortu mareve u miki chalshot ես չկամ Ես հրտում քո արև է Իմացիր, որ այցի եկա Իմացիր, որ այցի եկա կգամ Ձեզ հետ բարև Մարտաստո հաղորդաշարն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իմ հաջորդ հյուրը նկարիչ խեցեգործ Արթուր Պողոսյանն է։ Արցախ մշտական բնակության է եկել 4 ամիս առաջ խոստովանում է, որ մարդկանց անմիջականությունը, խաղաղ մտնոլորտը, ինչքան էլ որ դա հակասական հնչի, իրեն շատ են գրավում։ Ցանկությունն իրագործված է։ Գիտելիքները ոչ միայն փոքրերին, այլև մեծերին փոխանցելու նպատակը աստիճանաբար իրագործվում է։ Զրուցակիցը Սլավատես է նկարչության ու կավագործության բնագավառներում ապագայում իսկական պրոֆեսիոնալներ ունենալու առումով։ Թույլ տվեք ողջունել ձեզ նախ Արցախում առավել եւս որ նախնական զրույցում մացա որ դուք մայական կողմով արցախցի եք եւ խոստովանեցիք որ ձգողական ինչ որ բան կա Արցախի ընդհանուր մթնոլորտում եւ ինչ որտեղ բնական էր որոշումը հա երևի Արցախ տեղափոխվել ապրելու Արցախը իր ամեն ինչով այնպեսի ձգողականություն ունի որ եթե մի փոքր էլ ինչ որ կապ ունեն մեզ անպայման ձգվում վերում է Ամենայն դեպս ինձ շատ երկար տարիներ ազգումը վերջը վելեց։ Արթուր, ես ձեզ ճանաչեցի նախ այս վերջի մի քանի օրվա ընթացքում ժողովրդի մեջ աժոտաժ առաջացրած ձյունով տատիկ պապիկի քանդակի հեղինակը երբ իմացա, որ դուք եք հրապարակում, դա դուք խոստովանեցիք, որ պարզապես ինչ որ դրական էմոցիա ստեղծելու նպատակ ուներ եւ անշուշտ հաջողվեց, դա գիտակցում էիք, որ ինքը երկար չի ապրելու, բայց խոր իմաստ ուներ իր մեջ, ոչ միայն որպես սիմվոլիկա։ Չէ, միայն սիմվոլիկա չէ, մի քանի իմաստ կա, բայց ես հիմնականում մեկը կասեմ, տատիկ պապիկը կոչվում է Արցախի սիմվոլը, երկրի խորհրդանիշը։ Դրա համար ես որոշեցի հենց իր միջոցով անեմ այն ինչ որ ուզեցի։ Երկրորդ հրապարակի մեջտեղում, որ բոլորին հասանելի լինի, որ բոլորը առնչվեն հետը, ինչն էր իր խորհուրդը։ Քանի որ ես իրան պատրաստեցի ձյունից եւ մատերիալը ինքը երկարակյաց չի, ապրելու է 2 առավելագույնս 3 օր, ապրեց այս դեպքում 1.5-2 օր։ Ես աշխատանքը կատարեցի 2 օրում, երկուսու կես օրում վերականգնողական աշխատանքներ հետը կես օր գնաց, բայց ինքը ապրեց 1.5-2 օր։ Իմաստը որն է, որ պետքա հասկանալով, որ քո ստեղծածը միգուցեև չապրի երկար, թեկուզև իմ աշխատանքի դեպքում 2 օր, բայց ամենայն դեպս պետքա ստեղծել, հաշվի չառնելով որևէ հանգամանք։ Չստեղծելու դեպքում ուղակի կլինի, որ օրդ կորելա, անիմաստ ապրել ես։ Էս էր խնդիրը, որ ժողովուրդը տեսնեն, որ աշխատանք արեցի 2 օրում, 2 օր ապրեց, որ իրանք էլ հաշվի առնեն, որ պետքա ստեղծել պետք չի կոնսերվանալ ու մտածել այս պատերազմական վիճակների մասին ու չապրել ու չարարել, չպետք է հաշվի առնել որևէ մի բան, պետք է ուղղակի ստեղծել, ամեն օրը օգտագործել իշա, իրենց իշա, հասարակությանը նպատակը սլաց ապրել Արցախցով բնավորության որ գիծն է ձեր մեջ, որ զգում եք ուժեղ եք, կարող եք ընդգծել։ Դիմադրելու, դիմակայելու, չհանձնվելու, Դուք երեխաների հետ էլ եք շփվում, ձեր փորձն եք փոխանցում եւ ինչպես ասացիք, ամենափոքր երեխայի աչքերի մեջ անգամ այդ խիզախությունը կա։ Խիզախությունը, կյանքի հանդեպ դիմադրությունը, պայքարելու անսպառ էներգիան, արդեն մեծի հատկանիշներով, որը շատ լավ չի երեխաների համար, որպես մանուկների, մանկություն չեն տեսնում, որը շատ վատ է։ Ինչ արած է սա իրադրությունը, նրանք չեն կարա ուրիշը լինեն, որովհետև այլապես արդեն ապագայեն զինվորներ չենք ունենա, ինչ որ հիմա ունենք։ Արթուր դուք սովորեցնում եք ոչ միայն երեխաների, ես որոշակի զարմացա, որ մեծերն են դիմում նկարել կամ կավագործությամբ զբաղվելու համար։ Ընդհանրապես իմ նպատակը զուտ երեխաներին սովորեցնելու չի, ինչ որ խմբակ բացել չի, նպատակս ընդհանուր ժողովրդին ինչքան կարողանամ հետաքրքրեմ, ծանոթացնեմ իմ մասնագիտության հետ, կավագործության, նկարչության, մեկ ուրիշ մակարդակով, ինչքան ես սովորել եմ, ինչքան ես գիտելիքներ ունեմ, ինչքան ես փորձ ունեմ, այդ ամեն ինչը ուզում եմ փոխանցել ժողովրդին, որպեսզի ավելի մոտիկից շփվեն, ճիշտ է հերվից տեսնում են ցուցահանդեսներ, հասարումի միջոցառումներ, բայց մի ուրիշ մոտեցումով ես ուզում եմ իրանց ծանոթացնեմ այս արվեստին։ Սաներ ունեք արդեն։ Իհարկե, հավաքվում արդեն բավականաչափ մեծ փոքր տարբեր տարիքների բայց երի հետ երևի ավելի դժվար է։ Եթե պրոֆեսիոնալ ակարդակի վրա նայենք, զուտ մարդկանց ասենք սովորելու ունակությունը մեծ տարիքում գիտակից են ավելի, որովհետև մի բան ասում եմ մեկ անգամ իրանք արդեն յուրացվում են, հիշում են, գիտակցաբար հասկանում են, իսկ փոքրերին մեկ ասում ես, ինքը լսում է, երկրորդ անգամ ես ասում, ելի լսում է, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ անընդհատ պետք է իրաց մեջ դնել Պրինցի փոքրերի դեպքում կրկնությունը չէ։ Փոքրերի հետ մեկ ուրիշ ձև է, մեծերի հետ քիչ ուրիշ ձև, մեծերի հետ հեշտ է, փոքրերի հետ հետարքիր է, այդ տարբերությունն է։ Բայց փոքրերից աղագին հետարքիր բաներ ենք սովորում։ Երևի պետք է որոշակի ունակություն ունենա, չէ՞ մարդը նկարելու վրձին բռնելու կամ կավով աշխատելը, որը մի քիչ ավելի քիչ ծանոթ է այստեղ։ Դե դա տեխնիկական մասն է, որը ինձնից է կախված արդեն սովորացնեմ հասարակից քաշելը վերևից ներքևա, հեշտ է ներքևից վերև, որն ավելի մարդու ձեռքի ֆիզիոլոգիային ավելի հարմար ստմավերևից ներքև ավելի հեշտագից քաշել կամ ներքևից վերև այդ որոշակի ծավեր են, որ այդ է պետք սովորացնել։ Փոքրերը 8 տարեկանները եկել են, ես իրան հարցնում եմ՝ մի հատ փորձի։ Վերևից ներքևից քաշես, մի հատ ներքևից վերև։ Որն է քո համար հեշտ։ Ունքան պայման ասում է վերևից ներքև։ Այդ է խնդիրը, որոշակի կանոններ սովորացնելը ու ճիշտ ձևով մատուցելը, ճիշտ սովորացնելը, որ իրանք չտանջվեն, իրանք չհիասթափվեն։ Երեխան եթե մի բան իրան չհետարքրեց, չի շարունակի գնալ շուտ հիաստափի, շուտ ասում ես չեմ ուզում այդ բանը։ Ստացվում է, որ ցանկացած մարդ կարող է նկարել։ Չէ, ցանկացած մարդ կարող է նկարել օրինակ ցանկարությունը ինքը արվեստի մի տեսակ է, որ շատերին է հասանելի, որովհետև գիտությունը ինքը ավելի շատ քան արվեստ, արվեստի հասցրած գիտություն, գծանկարչությունը, որովհետև ամբողջը հաշվար կա, ամբողջը գիտելիք կա, իսկ գույնի զգացողությունը դա արդեն մեկ ուրիշ հարց է, որ դա ոչ մի հաշվարկներով բան չի, սա ճիշտ այլի գոյությունն ունի գունատեսություն, գունագիտություն, ելի գիտական ասպարեզում հասցրած, բայց գծանկարչություն սովորելը շատերին է հասանելի, ամենակարևորը մեր գործի մեջ ցանկությունն է։ Եթե ցանկություն չունեցավ հաստատ ոչ մի բան չի ստացվի։ Ինչքան էլ ունենա շնորհքը կամ չունենա շնորհքը։ Երևի շատ բնակավարներում է այդպես, ընդհանրապես խթանը բոլոր բնակավարներում։ Ես մաթեմատիկա չեմ սիրում, ուղղակի չեմ սիրում։ Ինձ հանգարում է միշտ որ ժամանակում սովորել, բայց շատ կարևոր է։ Նույնիսկ ես կավագործության մեջ, արվեստի մեջ ամեն բնակավարից պետքա գիտելիք ունենալ։ Սկսեի մաթեմատիկայից, բնագիտությունը, գծագրությունն է, ամեն ինչը, քիմիան է, կերամիկայի մեջ ամբողջը քիմիա է, ամեն բնակավարից պետք է գաղափարում ունենալ։ Կավագործությունն ինքը արվեստի մի հրաշալի եւ հետաքրքիր յուրահատուկ տեսակ է։ Ինձ միշտ թվում է, որ կավով աշխատելիս մարդը պարզապես կարող է հանգստանալ, անկախ նրանից նա արվեստի գործ այդ պահին ստեղծում է, թե չէ, պարզապես կավի հետ շփվելով։ Յուրահատուկ է նրանով, որ եւ արհեստ է, եւ արվեստ է, նայած ինչպես ես ընկալում։ Ձեզ համար այդ նյութով աշխատել ինչքանով է յուրահատուկ։ Կավը իրոք ես շատ եմ սիրում, որովհետեւ ինքինս հնարավորություն է տալի իմ մտքերը արտահայտել։ Օրինակի համար ուզում եմ ինչ-որ մի բան ստեղծեմ, ինչ-որ մի կերպար, ես մատիտով զուտ նկարելով դա ճիշտ է, ես նկարում եմ, հետո ստեղծում որոշակի էսքիզներ, հետո բայց կավի վրա աշխատելուց ավելի հետաքրքիր մտքեր են գալի, որովհետև ինքը արդեն ֆորմա է, մարդը մարդը ավելի շատ ընկալում է շոշափելիքներով, չէ, իր պետքա զգա, զգալով, եթե դու ինչ-որ մի բան արդեն շոշափում ես, զգում ես, դա մի ուրիշ աշխարհ է։ Ինձ համար կապ չունի, կավ կլնի, հայտ կլնի, ինչ կլնի, ես ճիշտ ընտրել եմ կավագործությունը, իմ մասնակցությունը կավն է, բայց որպես նյութ ինչ ուզում է լինի, կլինի կավ, կլինի ձյուն, քար, մետաղ, ճիշտ է մետաղով չեմ աշխատել, բայց եթե ինչ որ մի բան պետքա ստեղծեմ ու ինքը նպատակահարմար է մետաղով լինի, ես կփորձեմ մետաղի լեզուն հասկանալ ու մետաղով ստեղծեմ։ Կարևորը մարդու մտքի եղածը մարդ ինքը կարողանա ստեղծի իր ուզածը կապչունի ինչնյութով։ Իր ասելիքը ասի բայց դե ես որ արդեն ընտրել եմ կավագործությունը, ինձ հոգեհարազատ կավն է։ Հաջողություն ենք մաղթում ձեզ եւ թող իրոք ձեր նպատակները իրագործվեն եւ շատ մարդիկ տեղեկանան նկարելուց, կավով աշխատելուց, գուցե հաջողվի իրոք պրոֆեսիոնալներ հետագայում լինեն, թեկուզ երեխաների մեջ։ Պայման կլինեն, հնարավոր չի որ չլինեն ուղակի, ովքեր կունենան շնորհք, ցանկություն, ձգտում կունենան, իրանք կստանան այն ինչի համար որ ես այստեղ եմ ամեն ինչ, ինչ որ ես գիտեմ, ես պատրաստ եմ տալ երեխեքին, մեծերին։ Արցախի դրական մտնոլորտն էլ ձեզ օգնական։ Շնորհակալություն։ շոքնուս թվերը, կոնձայն ոտնա հրկերը, այս փոքրիքի երկրի ճամպաներին։ Դուր դուր ծույց տար շոքնուս թվերը, կոնձայն ոտնա հրկերը, այս փոքրիքի երկրի ճամպաներին։ Այս սարերը քեզ նման են, կեցվածքով բար, ու կարծես տեսարը անկոտրում, բայց եթե կանչում տանում են բայց եթե մի բան ժպտում են հավիտյան չկա են ազատում բայց եթե կանչում տանում են բայց եթե մի բան ժպտում են հավիտյան չկա են ազատում այս լճերը քո աչքերն են պարսուան հատակ որ վաղուց իմ սիրտն էլ օգտավից։ Գյուրեղի ամեր արները չտապված այն արցունքներն են, որոնք էլ վարվում են շուրտերից։ Գյուրեղի ամեր արները չտապված այն արցունքներն են, որոնք էլ վարվում են շուրտերից կոզերքեր նահավնիներ են, որ թրջու են վեր, դիպչելով դեմքին այս կաղաքի, որ կարծես վան կշում են, պոշմանում նորից կանչում են, ու բերում կարում ափսոսանքից, կարծես բանում քշում է, հոշմանում նորից կանշում է, ու դառնում կարուն ափսոսանքից։ Ու դեռ շատ աղավնիներ են պտույտներ անում, կամարում կապույտ այս երկնքի։ Այս երկինքը անսահման է, այս երկինը ձեզ նման է, մենք երբեք այն չենք դա հա, ոչ ոքի մեր երկինքը անսահման է մեր երկիրը ձեզ նման է մենք երբեք այն չենք դա հա, ոչ ոքի մեր երկինքը անսահման է մեր երկիրը ձեզ նման է մենք երբեք այն չենք դա հա, ոչ ոքի Եթերային ձեր ուղեկիցը բարև Մարտհասցո հաղորդաշարն է։ Բարեկամներ, քանի որ փետրվարի 21-ին մենք տոնեցինք Մայրենիի օրը, այժմ ձեզ ենք ներկայացնում մեր ինքնության առավաչյան հանդիսացող լեզվի մասին ասույթներ։ Իմ իմացած լեզուների մեջ հայերենը բացառիկ է նախ որպես զարմանալի տրամաբանական լեզու, ապա նաև իր ճկունությամբ նոր բարեր կազմելու դրություններով Ֆրեդերիկ Ֆեյդի Հայերենը իբրև արարատյան լեզու կոչվում է աղոթքի լեզու, այն աստվածային, ճոխ ու աննման լեզու է, Նիկողայոս Մար։ Հայրենիքը թերևս նախ եւ առաջ լեզուն է, Ռոժե Մարտեն Դյուգար 1800 Շատ լեզուների իմացությամբ պարտանալու իրավունք չունի նա, ով չգիտի իր մայրենին։ Երվանդ Շահազիզ Հունարենը մեղմ է, հռոմեական լեզուն հզոր, հունարենը ահաբեկող, ասորերենը աղերսական, վարսկերենը պերջ, ալաներենը գեղեցկազարդ, գոթերենը հեգնական, եգիպտերենը տափակախոս ու խավարաձայն, հնդկերենը ճռվողական, հայերենը քաղցր, որը միաժամանակ կարող է մյուս բոլոր լեզուների հատկություններն ամփոփել իր մեջ։ Եղիշե Այսօրվա համար այսքանը սիրելի ունկնդիրներ։ Օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը եւ հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Սիրեք, ամեն օր նորը սովորեք, իրագործեք ցանկությունները, գնացեք երազանքների հետևից։ Կյանքն այնքան էլ երկար չէ։